eh, biarritz omnispor elkarteak aipatu du eh, elkarlana eskola zerbitzuarekin, miarritziko erriko etxeko eskola zerbitzuarekin, eta hor zaitugu eh, langile hortan, erreno eh, daban, egunon? Egunon zuri. Hala, iauterien garaia hor da, ere, baina eh, presentzia senditzen da azteko indar bat nahi dutela egin antolatzaileek, ez nola hasi da elkarlana? Bon, Elkarlana hasi zen eh, iaz, deia lexiko tiki batekin, oniarrizkoak eh, ikasteko egunon, eh, untsaurako gauzak. Eta aurten elikatu nahi izan dugu pixka bat lexiko hori eta eskararen presentzia. Mm, beraz gure helburua eskara, eskara zerbitzutik zen eslogan bat atse maitea, deneri idekia, gana baita auskatzeko errez. Eta beraz, atseman dugu ator, eta ator eh, hitzak uh, erran nahi du eh, dena azkenean bai etortzea, bai uh, lehiaketarako, bai uh, erriaren zat, eta beraz, ara denek hauskatzen uh, aldute, eta hitz horrek badu bere presentzia afitxan bertan, eta hori uh, untsa da hastapen bat zen. Gero, uh, behokoekin, Pentsatu dugu beharrezkoa zera ere iniziazio pixka bat egitea eta beraz apililean izan dira bi hor eh, laguntzaile eta bi, bi orduko iniziazioak izan dira, eta iniziazio horietan uh, oinarrizko uh, erranaldiak irakatsiko dira, uh, eta serbitzatzeko, eta bon, orako, orako gauzak bestetan egiten den bezara hor tabernarien entzat, eta hor eginen da uh, maratoiari begira. Senditzen da ere, antolatzaileak erran dute, egualdiari begira jarri nahi dutela, keinu bada, ala ere, lekuko karta nahi dutela baliatu, eta zabaldu ere moa, dira ere, aipatuz ego euskal egia, hiper euskal bai. eta jo, senditzen dira aldaketak ala ere. Ba, ba, senditzen dira, ba, dute konstientzia hor, eh, ba, dira embasadoreak eta mm, horietarik hiru eh, hor dizikoak dira, Eskaldunak, eskarazari eh, dira, elkarrizketetan, eta beraz horrek ematen du pizua, eta untsa da, pixka bat bortitzea, gogotik, badan bortitzea astapenean eh, lotura hori Gipuzkoarekin eta Pirinioen beste aldean diren probintziekin gero naturalki eh, egiteko etorkizunean eta ene ustez, eh, ara, pausu bat egindugu horren alde, askarren alde eta um, mm, egoaldearen alde eta ene ustez lana elikatuko da heldu diren uh, urteetan eta naturalki eginen dira gauzak uh, egoaldekoekin uh, eh, embasadore horiek, ordiziarrak, iruan nahi ege badira, uh, eh, bai. ez dituzu? Ez ditut ezagutzen, ikusi ditut haien eh, emaitzak uh, lasterketetan eta bizikitrebeak dira, uh, medikoak dira, eta nik atsemaiten dut biziki edera embasadoreak, ora ezagunak ez diren embasadoreak eto jaraztea eta, eta argitan emaitea, eta genera euskaldunak, eta badute bon, gero, bat dituzte emaitzak, ere ez dira, dira siberriak, uh, baina uh, ez ditut personalki ezagutzen, badakit uh, terrenoko lana egiten dutela uh, Euskaraz eta, eta behar bada ba, etorkizunari begira horrek uh, emanen dituela fruituak. Oroak, zuen lanean ikusten dugu iauterietan, ikusten dugu maratoian, miagitzen bizizizte, lan egiten zuen miagitzen, ez, gune erdalduna da, egan behar da ala ere. Baina, bon, bada olako borontate bat, senditzen da, ala ere, oroak, Bai, elkarte gintzen sustut, uh, senditzen dugu hori, eh, be, senditzen dugu behar bat. Uh, ez bait ez bada eskara zerbitzutik etorria, baizik eta jenden gandik, eta hori da interesgarria dena, hor ba, egin dugun lana, ipatzen dituzu jateriak, beraz, uh, egina izan den lana uh, elkarteekin uh, jaterien zat, be, bikaina izan da, erraldoia izan da, aurten elkarte anitz, be, elkartu dira eta lan eder bat eraman dute eskararen alde eta jauterien alde. Eta hor ikusten duku eh, beokoekin ere gauza bera egin nahi dutera eskararen alde. Eta horrez gain, gehituko, nuke, gehituko nioke eh, horri beste gauza bat, beoko eh, lagunak hor aipatuak izan dira laguntzaileak. Eta lagunak etorri dira jauterien erakusketara, errikoetxera, Hala, pixka bat e, sensibilizatzeko jen burua, eh, hori buruz eta hori guzia, beraz, bada, sekurako eh, dinamika bat, ez bakarrik e, euskal kulturaren alde urrundik, edo kulturaren alde, baizik eta euskararen alde, eta euskara eta euskal kultura lotuz, beraz, e, interesgarria da. E, Sentitzen dugu euskara zabitzutik erikatzeko beharra, eta beraz, erikatuko dugu hori, ba, etorkizunean. Hala, konkretuki formakuntzak eh, izanen direla, hitz batzu eh, laguntzaileek eh, erabiltzeko igun hortan, bez, uh, baino pixka bat uh, garatuagoa izanen bai. Ba, bai, garatuagoa, ez bakarrik hitz batzuk, eh, erranaldi batzuk, erranaldi batzuk, Uh, konkretuak izanen direnak uh, bertan erabiltzeko eta eta jendeari erantzuteko eskaraz eta sustut lehen itza erraiteko eskaraz ere hori da importantena, eta batzutan uh, ari gira frantsesez pentsatu uh, gabe behar ba, gure soraskidea Euskalduna dela. Eta, eta hori da importantena, hastea Euskaraz, eta gero, balin bauzu erantzun bat Euskaraz, hor hasten da lan eh, interesgarria. Beraz, hori uh, izanen da helburua hastea Euskaraz, eta segitzea albezain bat. Gero da da, mil esker. Mil zuri.